avuga kuri ano mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru dukurikira abantu barenga cumi bagirizwa kwiba no kubura abarundi bava mu gihugu kibanyi cya Tanzania baciye mu ntara y'amakamba bitekanije ko barenguka kuri wa kane muri sentare isubiramo imanza imakamba muri bo hakaba harimo bamwe bamwe mu bajejwe intwaro ayimakamba kugira ngo umwigeme yabyaye asubire ku ishure ngo azobanza kwerekana urupapuro rwemeza ku mwana yibarutse yanditswe mu ikomine nayo guhindura ishure ry'imyuga kuva mujya bigenga uja muri leta ngo birabujijwe ibi biri mu itegeko nshikiranganji yo kuwa mirongo ibiri na rimwe mukakaro uyu mwaka muraja kubyumva mu idonido ryano makuru bamwe mu barimyi bo muri komine ya matana ni mu ntara ya bururi baridoga ko bataronkejwe ifumbire bari barihiye kugira ngo bazorikoreshe mu irima ryo mu mwonga abajejwe ibidukikije buri myi n'ubworozi ahibururi bakavuga ko icyo kibazo bamaze bagiye kugishikiriza ababakurira nayo mu bijyanye n'inkino ngo nta mukinnyi n'umwe adosubira kwemererwa gukina adosubira kwemererwa gukina igiganwa ryo mu cyicaro cya mbere muri uno mwaka ndasiyo ko ikaze muri makuru dera mu gisata cy'ubutungane abantu barenga cumi bagirizwa kwiba no kubagura abarundi bava mu gihugu kibanyi cya tanzania baciye mu ntara y'amakamba bararenguka kuri uyu wa kane imbere ya Senari isubiramo imanza imakamba abo bantu ndetse harimo na bamwe bamwe mu bajeje intwaro bari berekanywe n'igipolisi ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze kuri uyu wa gatatu bari barengutse muri sentare y'igihugu imakamba ariko kubera ko bamwe muri abo ah, bamwe muri abo mw'iyo dosiye bafise igihagararo gituma ah, batabarizwa muri iyo sentare iyo dosiye yaciye irungikwa muri Senare isubiramwo imanza ayimakamba mu bijyanye n'amagara y'abantu abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe amajyana atatu na mirongo itatu na babiri nibo bamaze gupimwa n'umugera wa korona ku bigenekezo bya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatatu gushika kuri uyu wa gatatu muri abo abashika amajyana atatu na mirongo ine na batanu baranduye uwo mugera nk'uko tubikura ku rubuga ngurukanabumenyi rwa twitter bw'ubushyikirangange bw'amagara y'abantu abagera amajana abiri mirongo irindwi baravuwe barakira mirongo na bane bakaba bakigwaye umwe nawe akaba yaritabye imana mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi bamwe mu barimyi bo muri komine matara intara ya bururi baridoga ko bataronkejwe ifumbire bari barihiye ngo bakoreshe mu burimyi bwo mu abagize icyo bashikiriza bavuga ko bababwira ko ikiringo caheze ibyo bo badatahura bagasaba gutunganirizwa muyobozi bw'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bururi avuga ko icyo kibazo bariko barakibaza ku rwego rubakurira ni nkuru twazambwe nzu wacu Jean Pierre Misago amakuru atangwa namwe bamwe mu barimyi bo muri komine matana avuga ko udutike barihiye ko ifumbire yo kwikora ko mu gutera mu myonga tutariko turakigwa kuva ku wa cumi na gatanu mu kakaro turimwo kugira ngo baronswe ifumbire barishe bababajwe n'uko gutera mu myonga biriko biracegwa ntibaronke ifumbire barije babwiwe ko utwo dutike twabo twataye igihe kuva ku wa cumi na gatanu mu kakaro turimwo bamwe bavuga ko batazi bazi gusoma ngo bamenye aho ikiringo c'utwo dutike giherera abandi nabo bati iryo genekerezo rya cumi na gatanu mukakaro ntiryari gufatirwa ko ngo kuko abariha babibandanije no gushika mu ntango za mukakaro abo bose bagasaba gutunganirizwa gloriosa niyubahwe umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bururi avuga ko abagumanye amatike barihiye ko bagumyeho naho hari amatangazo menshi yacishijwe mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amasengero aho bigeze rero ubu ngo no kurindira intumbero itangwa ku rwego rw'igihugu kuri icyo kibazo aho kiza caramenyeshejwe Jean Pierre Misago Ibururi Radio Isanganiro jean Pierre misago urakenuye mu bijyanye n'indero umwigeme w'umunyeshuri yataye inda kugira ngo yemererwe gusubira ku ishuri asabwa kubanza kwerekana urupapuro rwemeza ko umwana yabyaye yanditswe mu ikomine biri mu itegeko nshikiranganje ryo kwa mirongo ibiri na rimwe kuno kwezi kwa mukakaro ku bijyanye n'uko abanyeshuri basubizwa mu mashuri n'uko bahindura amashuri n'ibisata mu shingiro n'inyuma shingiro iryo tegeko ry'ubushikiranganje w'indero n'ubu ubushakashatsi gerekana ko kandi guhindura ishuri ry'imyuga uva mujya bigenga ujya muri leta bibujijwe eri ni bere ntibigira Nkuko biri muri iryo tegeko nshikiranganji ritewe ku mukono n'umushikiranganje Gaspar Abanyankimbona abayobozi bajejwe inyigisho mu makomine no mu ntara hamwe n'abayobozi bakuru bajejwe amashuri nshingiro n'inyigisho z'ubuhinga nibo bafise ububasha bwo kwiga ibijanye no gusubiza abanyeshuri mu mashure no kubahindurira umwe wese mu karere kiwe n'abanyeshuri b'abakobwa bahevye amashure kubera batwajwe n'abanyeshuri b'abakobwa bahevye amashure kubera batwaye inda hamwe n'abahungu baze batwaje hakubahirizwa itegeko rigenga ishure ugusubiza mu mashuri abanyeshure abahungutse kugira bakurikirane inyigisho zo mu Burundi nk'uko iryo tegeko ribitomora ariko ubuyobozi bw'amashure bufise uburenganzira bwo gutanga ibibanza bivanye n’ibyo bufise ku banyeshure basaba gusibira mu mashure basanzwe bigako abanyeshure bahindura amashure y'indaro baja mu ya leta atarayindaro abanyeshure bamenye umwaka w'icenda ariko ntibaronka uburenganzira bwo kuja mu mashure y'inyuma ya shingiro abanyeshure basibiye gatatu canke kane batemerewe gusubiramwo mu mpera z'umwaka byongeye ingingo ya cumi na kabiri y'iryo tegeko yerekana ko gusubizwa mu mashure canke kunguruzwa ishure bidasigura ko umunyeshure aca buwo mu ndaro ubwo nyene abayobozi b'amashure bategerezwa gushira habona ibisabwa kugira abasaba ibibanza biyandikishe nk'uko itegeko ribitegekanya mu kurangiza iryo tegeko ritegeka ko atafaranga ifaranga ryosabwa abanyeshuri bose basaba ibibanza bakwije ibisabwa byose iryo tegeko ry'uwa mirongo ibiri na rimwe mu kakaro turimo riraba amashuri ya leta canka y'abigenga isanganiro inama isumba isaha zitandatu zirenga ko minota mirongo itatu n'itatu amakuru tubateguriye abandanya mu bijyanye n'ubutunzi ngo kugira ngo imyidogo y'abadandaza bo mu cankuzo basanzwe barangurira ibidandaza byabo mu gihugu cya Tanzania igabanuke imipaka yo uh, imipaka ya gahumo muri komine mishiha na gasenyi muri komine gisagara yari ikwiye kuba amadowane nka kujya kwikobero uciye muyinga ibyo ngo byotuma abadandaza bakoresha ama, bakoresha amahera make kugira ngo bidandazwa biba bibashikire ibyo n'ibyabuze na n'umuhanuzi wa Matari ajejwe ubutunzi aho mucankuzo mu ruganda ikigo OBH yagirishije abadandaza bo mucankuzo aho nabo basabye koroherezwa n'ico kigo mu kubegereza mu biro bya OBH mucankuzo ibindi bisata by'ubuhinga muri OBH bakaba bamenyesheje ko bagiye kubitura inzego zo hejuru Raymond Mudende ngo mbibe za gahumo winjiye muri komine ya mishiha uja ku isoko rya rusagamba mu gihugu cya tanzania uvuye mu cyankuzo hamwe na gasenyi uciye muri komine ya gisagara ngo naho zuguruye ngo nta mategeko arajaho kugira ngo hajeho amaduwane gutyo abadandaza mu cyankuzo bahacishe ibidandazwa byabo ngo ari hamwe rero kuri izo mbibe hoshigwaho amaduwane nka kurya biri ikobero mu ntara ya muyinga byotuma imyidogo y'abadandaza mu cyankuzo igabanuka kuko bavu avuga ko bakoresha amahera menshi kugira ngo ibidanduzo bashikire bivuye mu gihugu ca Tanzania uciye ngaho ikobero mu ruganda ikigo obere cyakoresheje abadandaza mu ntara ya cankuzo kuri uno wa gatatu albert bimenyimana umuhanuzi wa mamotari ajejwe iby'ubutunzi mu ntara ya cankuzo yavuze ko hariho n'abadandaza bamwe bamwe badashima kwinjiza ibidandazwa uciye ngaho ikobero ariko bakabicisha mu kinywabi ngo naho mu ntwaro bagerageza kubigwanya muri urwo ruganda rero aho ikigo obere cyari kiramutse gisigurira abadandaza amategeko bisunga mu gutororokanya amakuru Tori abadaza mu cyankuzo basabye koroherezwa mu kuronzwa mu biro bya Obere cyankuzo ibisata bimwe bimwe by'ubuhinga kugira ngo ntibarinde kuja imuyinga canke mu rigi kurondera yo nk'akarorero inkaratasi zerekana ko atadeni bavize kuri iyo myitwariko yose y'abadaza mu cyankuzo abatanze inyigisho bo muri Obere baje bava i Bujumbura bavuze ko bagiye kubishyikiriza ku nzego zo hejuru mu cyankuzo Raymond Mudende Radio Isanganiro arakoze mugenzi wacu reymo mudende tukiri mu gisata cy'ubudandaji nyine ikiza korona ngo carahungabanije ibikorwa by'abadandaza mu Burundi bahora bakora canke bazana ibidandazwa bitandukanye Muzaneza Antoine arongo ishyirahamwe ry'abadandaza mu Burundi akobu akavuga ko ibice bingana 40 kwijana by'urudandazwa byagabanutse warongoye akobu yemeza ko no bakoresha uburyo bwo kurungika amahera ibyo bita transfer muri migwi Faransa biciye mu banki Ni kugira ngo baronke ibidandazwa tumukurikira murabona ibijyanye n'urudandazwa yuko bisa n'ibyahagaze ko dukora dusanzwe dukora nko kwiyungunganya gusa ku bintu rero bijyanye n'uko twahora dukunda kuja hanze kuzana ibidandazwa no gutwara hanze na twebwe nyine ibidandazwa bimwe bimwe bivuye mu Burundi bigenda hanze bisa n'ibyagabanutse kandi ku rugero runini cyane ku buryo rero ko ndabibona hamwe tutoboneka vuba ibihugu ku bihugu byo kwimenya kugira ngo bishobore gukoresha uburyo bwabyo ndetse ubirabye ubiravye atwebwe tujya twaramaze gufata n'iya mbere murabona yuko abarundi bariko barashinga amahinguriro atari make ajanye n'ibintu ejo naho byogenda bikagenda neza ntituzobandanye dusesagura amafaranga tutanafise dukeneye ahubwo yuko burundu ukuntu twogwiza amafaranga y'agaciro mu gihugu cy'u akaboneka mu bijyanye n'imibano mm, ni mu ntara cy'ibitoke haribonekeza ubukene bw'amazi meza kumugwa mugwa umukuru w'iyo ntara nko ku mabarabara y'icyenda cumi na cumi na rimwe abanyagihugu baho bamenyesha ko bamaze indwi z'ibiri atamazi baronka mu mabombo yabo urongoye regidezo mu ntara cy'ibitoke amenyesha ko muci amazi akunda gukena ahandi naho ngo hari amazi yikuye mu masoko mugabo ngo bariko barayakora keretse ibyo asigura ko kandi gisagara cya cy'ibitoke gumaca guka kandi amazi aguma ari yayandi nyene ni nkuru tubaza mugenzi wacu Alexis ndayiragije abanyagihugu ku mabarabara y'icyenda cumi na cumi na rimwe ya cibitoke bavuga ko amazi meza ku mabombo bamaze indwi zirenga zibiri batagira namba ku mabarabara y'umunani n'indwi ngo hari igihe bayaronka mu ijoro gusa hakaba n'abandi bayaronka umwanya mutoya agaca yongera agakama abakeneye amazi meza yo kunywa bifise bari abatwara amakinga bakagenda kubavomera aho ashobora kuboneka aho ibidimwe y'amaritiro mirongo ibiri bashobora kuyiriha hagati y'amafaranga amajana abiri n'amafaranga amajana atanu abadafise uburyo baca bakoresha amazi y'imifurege uruzi nyamagana cyangwa uruzi rusizi ayo nayo akaba acafuye bagatinya ko bashobora kwandura indwara zijanye n'umucafu abanyagihugu rero bo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke basaba ishyirahamwe regidezo ko vyo baronsa amazi meza utwara regidezo mu ntara c'ibitoke amenyesha ko uku gukena kw'amazi meza bijanye n'uko ari muci ikango hari n'amazi yikuye mu masoko ngo hari abahinga ba regidezo bavuye i bujumbura bariko barayasubiza kwisubizamo ikindi naco igisagara cya Cibitoke kiguma cyaguka, abakeneye amazi bakaba benshi kandi atayandi mazi ariko arongerezwa mu Cibitoke Alexis Ndayiragije Radio Isanganiro Alexine Ndayiragije urakenewe tuve mu cibitoke tubandanije mu ntara karusima ibijanye n'ubworozi aho bikuye ko abakozi bacungera uruhongore kamagwa ruvubu bongerezwa bishyikirizwa n'urongoye avuga ko rugizwe n'amahegitari arenga ibihumbi mirongo itanu bake bakunda intwari anashikiriza kandi ko parike ya ruvubu irimwo ibikoko by'ubwoko bwinshi na cyane cyane imbogo indonyi n'imvubu mu mazi y'uruzi ruvubu ikindi amenyesha nuko uko amahegitari igihumbi amazi bimaze gusha ariko ngo ingufu zarashyizwe hamwe mu kuzimya tumukurikire kuri mikoro mugenzi wacu Mihaya Kanyange uruhongore kamwe rw'igihugu ruvubu rugizwe n'amahegitari ibihumbi mirongo itanu n'amajana umunani rusanzwe rukora ku ntara zine arizo muyinga karusi cankuzo na hamwe na ruyigi Kujanye bijyanye n'ibinyabuzima biriyo turafise ubwoko bwinshi bw'ibikoko aho ibikoko biboneka ku bwinshi ari imbogo indonyi imvubu wajya amazi ya ruvubu turasangayo n'ubwoko burenga amajana ane na mirongo na butanu bw'inyoni turasangayo n'ingwe eh, turafise kandi n'ubwoko burenga cumi na bune bw'amafi turafise kandi n'ingeregere n'ibindi bikoko byinshi cyane turuhora twumva abo bita abagide turisitike abajeje gutembereza abantu ubu muri iki gihe mufise abangana gute barakwiye dusanzwe dufise ikibazo cy'abakozi bake ariko abahari kuko tungana twese turagerageza tukipanga inge dushobora gukora hariho abasanzwe bajeje gutembereza ingenzi ariho muri bifaransa basanzwe bitwa abagide turisitike turafise abashika batanu aho dusanga hariho babiri ku ruhande rwa muyinga hamwe na batatu ku ku ruhande rwa cankuzo tukagira n'abandi bakozi basanzwe bajejwe gukizura ishamba kugira ngo bafashe mu kurikingira harakunze kwaduka imiriro ya nyakanga mu mashyamba nk'aya kingiwe ubu byifashe gute gushika ubu navuga yuko ata bintu binini yabirononekara mugabo rero kandi nubwo bimeze uko haramaze kwibonekeza hahatoya hamaze gusha nogereranya yuko yo bari nk'amahegitari ashika nk'igihumbi aramaze gusha mugabo rero kandi ikigeretseko nuko aho hahiye twashoboye gusha dukwana n'abajeje intwara hamwe n'abene gihugu mbere n'abajejwe umutekano baraje kudufasha turashobora kuwuzimya mu makuru ajyanye n'inkino nta mukinnyi n'umwe adasubira kwemererwa gukina ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere ry'uno mwaka adafise amasezerano yagiraniye n'umugwi akinira byashyikirijwe kuri uno wa gatatu n'uburongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB mu nama yagiranye n'abarongoye imigwi ikina mu cyicaro cya mbere yagiranye n'abarongoye imigwi ikina iganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere yabasavye ko bategerezwa kugiriranira amasezerano n'abakinyi ngo kuko atamukinyi n'umwe azokwemererwa gukina adafise ayo masezerano kugira amakonto n'abakinyi ni vyiza ajya ama transfer yose ntugira transfer y'umuntu kugira konto aho rero mpinduka bamwe bahora bakwepa ngo umukingo nta konto namuha ngo atari koroga none gashabuka imishange kubitazokwinjira umunsi bazovuza ifirimba basanga ngira bati nondorewa Leveriano Ndikuriyo yasavye abo barongoye imigwi yo mu cicaro ca mbere ko bokwirinda kugiriranira amasezerano n'abakinyi bataravugana n'imigwi baturukamwo. Apana kumutuma mahera tukabwira tebe bavamo. Abakinyi barasonje umwe mahera arayejeje aje kugira ngo yasubize. None wowe ugimiliyoni zibiri. Uyasubize kandi bisukonta none acabaye. Mwovugana abaperezida mu inda ntagira umukinnyi umuhendahenda ntavuganye na nyine umukinnyi nimuvuga none muratinya muri iyo nama Reveriyano Ndikuriyo yasavye abarongoye imigwi ko kwitwararika kurondera ivyicaro bakorerako hamwe no kwiyubakira ibibuga vyegukira imigwi yabo Amuzinga ni kibe gisoda mu gisoda ni bakora kwibuga byinshi rondera ikibuga cyo mu tameriyore mutana mukina mu ikambi wanje kavuga uti ngomba njemo kabisa ndabyinjiremwo ngo kabyinjiramwo ntigatere ndantenema kera nkibivuga magira ngo mvuga amajambo mabi mugakazima rurangarizamwe kumenyerwa imyaka ziri nkangi soixante utagira ateza entraînement uriho hari nk'ibi vuga ni igitutsi Uwaramusi wa FFB yamenyesheje kandi ko ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ry'uno mwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021 kuri zotangura kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icenda urukino rwo kugurura iryo higanwa rukazohuza umugwi wa Vitaro aho zotana mu mitwe n'umugwi w'igipolisi wa Rukinzo ku kibuga citiriwe intwari mu gisagara ca Bujumbura Jamari na kumana urakenuye no kuri no nkuru uh, ijyanye n'inkino cyo tuza ko makuru yacu reka nshimire mwebwe mwese mwarimu yateze abiri nshimire kandi Francine Ndo kubwo yarayagarariye mwingabwe ibyuma yari eri kwimana mugira umutaga mwiza